skatāties. Es nezinu. Tā, tad, um, tagad eh, mēs beidzām uh, tad pirmo lamrim uh, nodaļu, trešdaļu, it kā. Tas ir uh, papēc pakāpeniskais ceļš tiem ar šaurāko nu, nu, redzes loku vai uzskatu plašumu. Tā kā tas e, galvenais e, mērķis ar tām meditācijām līdz šim ir bijis E, saprast, kas būs pēc nāves, kas būs pēc šīs dzīves. Un lai sāktu rūpēties vairāk par to, nevis par uh, šīs dzīves notikumiem. Un ja tad, kad, tāda, tad, kad uh, sāks E, darboties tās meditācijas, tad sāks mazāk uztraukties un rūpēties par to, kas notiek šī dzīvē. Jo šī dzīve ir tā kā mirklis, e, tāpat kā zibens uz, uz kādu sekundi parādās un kaut tums. Un e, <clears throat> tāpat šī dzīve beigsies ātri, jebkurā brīdī. Bet eh, nākamā nākotne, šīs dzīves nākotne ir ļoti īsa, bet vispārējā nākotne ir ļoti gara. Un tad, eh, kas ir, ir svarīgāk? Rūpēties par ko? Tas tāpat, ka ja mēs, mēs nedzīvojām tikai priekš šīs dienas, mēs domājām par visu šo laiku, šī, šī, šī dzīvē, ja, parasti cilvēki, tā, vai ne? Jo, ja mēs domājam tikai par šodienu, nu, kāpēc tad man jāstrādā, kāpēc man var iztikt, kāpēc man pat jāēd, ja? Bet mēs domājam par nākotni. Šeit dā, dārmas prakses sāk, sākās no tā punkta, kad es sāku domāt vairāk par tālo nākotni, nevis par šīs dzīves īso, ļoti īso nākotni. Un ko tas nozīmē? Domāt par to, domāt par atzimšanas iespējām uh, un par to, kādu kārumu es radu, kādu nākotni es pašlaik sev veidoju. Un tas, tas līdz tam e, nav dārma. Dārma sākās no tā Citiem vārdiem sakot, no lamrim viedokļa, viss, kas es, ko es daru, šīs dzīves labā, lai būtu šī dzīve ētāka, patīkamāka, tad tavā ir sam, tikai samsāra. Tikai ciešanu radīšana. Un dārma, tas ir laimes cēloņu radīšana, sākās tikai to, kad rūpējās par nākamām dzīvēm. Tā kā ar tām meditācijām vajag, tad tas mērķis ir nonākt pie tā, nonākt līdz tam. Un tagad, jo tas ir, e, kā saka, tas, e, tas minimālais, e, kā saka, uzskatu plašums vai redzes loks, kas ir vajadzīgs kādam cilvēkam, lai viņš praktizētu dārmu. Ja viņš neredz, <laughs> ja, it kā tālāk par savu degunu, ja, ja cilvēks neredz tālāk par, par, šī, par šīs dzīves kaut kādu laimes vai apmierinājumu meklēšanu, tas cilvēks nespēja praktizēt darbu. Tas nozīmē, ka tas cilvēks ar savām darbībām radīs tikai, tikai e, ciešanas un nelaimi nākotnē. Ja. Tad tagad mēs skatāmies uz nākošu cilvēkam, kad, kam ir pietiekoši inteliģents, kad viņš var, viņa redzes loks var, viņš spēj skatīties vēl tālāk. Ja arī vajag teikt vēl dziļāk. Ja? Un te um, tagad ir, <clears throat> tā tēma ir par atbrīvošanos vispār no samsāras. Un lai, lai rastos tā vēlēšanās atbrīvoties, ir pirmkārt jāsaprot samsāras daba. Kad jebkur atrodas samsārā, jebkādos apstākļos e, ir ciešanas, ir neapmierinā, neapmierinātība, duka. Budas e, pirmā cēlā patiesība. Tā kā te, mm, es man, es man es vēl bišķiņu pamainīju. <laughs> mm. Tad te var pielikt klāt, tajā rindā ir, ā, man, man nav, nā, nepalika. Mums ir boldā, ja tā no cēloņa patiesības un ciešana patiesības viedokļa. Ja? Tur var pielikt klāt numur viens Un tad lejā, kur ir atkarīgās rašanas 12 posmi, numur 2. Tas ir uh, divi, veidi, divi veidi, kā radīt šo prātu. Tas ir prāts, kurš vēlās, vēlās augst, varētu teikt, pēc atbrīvošanās no samsāras. Tā ņemot pirmo, tas ir jā Te mums jā, jāpārdomā dziļāk uh, Budas uh, pirmās divas cēlās patiesības, uh, ciešanu un, un to cēloņu patiesības. Mm, <clears throat> tad atkal tagad mm, ir uh, meditācijas nāk par ciešanām, ciešanu. te ir daž, dažādi, e, kā saka, gru, grupējumi vai sakopojumi. Kā, kā analizē e, samsāras ciešanas. Tad e, e, te pirmais ir astoņas. Astoņu vei, ciešanu veidi, varētu teikt. Atzimšana. Tad tur jā, var pārdomāt par atzimšanas procesu. Tas e, iedomāties vispār, var arī par, iedomāties kā par ieņemšanu vispār, kad, kad, kad prāts ir ļoti smalkā apziņa, ja? ļoti smalkā stāvoklī, it kā sapņo, sapnī, bardo, kur ir smalks, ļoti smalks, e, ķermenis arī, kur var pārvietoties, iet cauri matērijai, pārvietoties moment, momentā un, un tā tālāk. Un tad, kas saka, pieķeršanās spēka dēļ, <clears throat> tā, tā, tā, tas prāts tiek it kā karmiskiem vējiem ierauts šūna, nu ja, rupjā šūna, vai nu, olā šūna. Tagad vispār diezgan traumatiski. Zinu, <laughs> kāds tas, tas pirmais ķermenis, šūna, tikai apaugot šūnu. Kaut kādā tumsā. Mana nav nekas un kāds ir tas, tas eh, kas saka, ķermenis pamazām izveidojās. Un tad ir, nu, tekstos ir paskaidrot, cik, cik tas ir, eh, kāda ciešanas ir vispār. Nu, es nezinu, vai mums ir laika iedzināties. Bet <laughs> te, tekstus jau. Nu, ka, nu, es domāju, ka, un kāpēc bērniem kāpēc bērni raud un cieš, kad zobi jau, piemēram? Un kāpēc iedomājās, kad, kad, kad uh, bēbis necieš, kad ķermenis veidojās? Neraud. Ko? Neraud. Viņš vēl nevar raud, viņš neelpo, viņam nav gaisa. <laughs> Nenozīmē, ka necieš. Bet zīves arī neļauj, bet nenozīmē, ka viņas necieš. Nu jā, tā vēl dažāda veidu atzimšanas, vai ne? Kas ir samsārā. Vienalga, tūlīt, ka viņš spēja raudāt, viņš raud. Pirmā lieta. Pirmā lieta, ko dara, ir kliedz un raud. Ja laipni, laipni, laipni kā saka, lūgt pasaulē. <laughs> tā. Un tas, ka tas notiek, tas ir noticis jau bezgala daudz reizes mums. Un atkal, līdz mēs atbrīvosies, atbrīvosimies no samsāras, mums atkārtot, atkārtot. Jāiet un cauri novecošana ka no, no budisma viedokļa tas sākās jau tūlīt. Tūlīt, kad ir atzimšana, nākošajā momentā ir novecošana. Tā kā kaut kā ķermenis aug, bet tomēr viņš jau novecojās. Viņš nu, iet jau, viņš jau ir ceļā uz nāvi. Bet uh, ir arī tās nu, novecošanās, kad uh, kaut kad jau ir tas pienācis tas punkts, kad man tas bija 30 gadu vecumā, es ļoti labi atceros. Kad es sāku? Kad es sāku just, ka ķermenis nevis kaut kā attīstās, bet ka viņš faktiski novec, jau, tad jau sāk novecoties. Um, ehm, un nu, tas paliek ar vien spēcīgāk <laughs> ar katru gadu. Un ātrāk arī. Um, slimošana. Vai tu ķermenis kādreiz vispār ir vesels? Pilnīgi, pilnīgi Viss ir absolūti simtprocentīgi kārtībā. Vienmēr kaut kāda vaina kaut kā. Tā kā mēs slim, vairāk vai mazāk mēs slimojam arī. Ja, ja, ja varētu teikt nepārtraukti, bet, nu, ja, ja, ja to nevar tik smalki saprast, tad vismaz, nu, ka bieži. Um, un tad vienmēr ir kaut kāda ciešana saistītas ar slimošanu, miršana. It kā vajadzētu būt priecīgs laiks, kad mirst. Atpilnam tikt vaļā atkal no kaut kāda vecā ķermeņa. Bet, eh, bet tomēr atkal ciešanas, jo mēs esam pieredzējuši, ja? mēs pierodam, pieķeramies pie tā vecā ķermeņa. Mm? Ko? Jā, zinām, sliktums labāk nekā rezultāts. Nu jā. <laughs> Sastapšanās ar es to tulkoju kā nepievilcīgo. Tas nozīmē, ka nu, kad mums atkārtoti jāsastopja, jāsastapjās, jāsastopās. jāsastopās ar to, kas man, mums nepatīk, ko mēs negribam. Un nākošais ir, kad mums visu laiku jāšķirās no tā, kas ir pievilcīgs, kas mums patīk. Uh, un tad nākošais ir, kad uh, alku objektu neiegu, ne, neiegūstam to, ko mēs gribam. Nedabonām to, ko mēs gribam. Visu laiku mēs kaut ko gribam. Un ļoti grūti dabūt to, ko gribam. tad veids, mm, ā, man te jā, jākomentē par to, <laughs> ka e, šīs ir Lamrim Čenmo, Lamatron Kāpas Lamrim teksta vadlīnijas, i, i, e, vadlīna izvilkums. E, bet man nav tas teksts pieejams bet man tās vadlīnijas ir. E, bet e, tā kā man, man vien ir e, Pabonkas Rinpoche komentārs, un tur šeit viski atšķirās tie punkti. Um, veids, kā pieci sakopojumi, tas ir skandas. Ja? Piecām skandām ir ciešanu daba. Um, Tad skandas, jā, skandas nozīmē sakopojumi vai kaudzes. Mm. Tā kā, ja mēs tad, tad, tad ņem, ja, forma, forma mūsu ķermenis, tā, kad ir ķermenis, mums rada visādas problēmas un ciešanas. Un tad prāta sastāvdaļas Tā kā īsumā varētu teikt, tad arī prāts, ja, prāts mums arī rada problēmas. Mm. Man liekas, kad uh, eh, Pabonko Rimpeče tikai eh, runā par tiem pirmiem septiņiem uh, punktiem. Uh, un tad sešas, uh, tad, jā, uh, sadalījums, tā, sešu ciešanu veidu. Pirmais ir nedrošība. Mēs nekad nezinām, kas notiks, faktiski. Kāds zina, kas rīt notiks? Ja? Man liekas, tas ir nenoteiktība. E, ā. E, jā, nenoteiktība. vēl viens raksturmais. Ko? Uz, nu? Kā, kāpēc? Nenoteiktība. Nenoteiktība, jā. Nenoteiktība. E, um, otra, neapmierinātība. faktiski atrodamies vienmēr neapmierinātā stāvoklī. Daži būtu saka, pirmā cēlā patiesība. Jebkas. Vien katrs moments samsārā ir neapmierinošs. Un tas nevar būt savādāk. sajūta, ka katrs ir Nē, mums nav tā sajūta. Jā. Bet to mēs varbūt, tur, kad būs trīs ciešanas, tad mēs varbūt ā, parunāsim par to. Jā? Ja? <clears throat> Atkārtot ķermeņa ā, pamešana. Un nu, tas ir, ka mēs, mum, mēs, mums ir spēcīga pieķeršanās pie ķermeņa. Varbūt, man liek, varbūt, varbūt ir tā, ka spēcīgākā ir pie es ja, pie es jēdziena. Un, es, tas iedomātais neatkarīgi eksistējošs es, tas būtu pēdējais, ko, ko, ko, ko mēs negribam palaist vaļā. Bet nākošais tur būtu pieķeršanās pie ķermeņa. Un atkārtot samsārā mums jāpamet ķermenis. atkārtot saistīšanās ar ķermeņiem. Tas nozīmē, ka e, kaut vai ķermeņi mums dod bezgalīgas problēmas, bet mums at, atkārtot jāatdzimst ķermeņos. Uh, e, atkārtot augstu celšanās un zemi, zemi krišanās. Tas uh, <clears throat> samsārā sa, uh, sešas sfēras, un mēs uh, kā pārceļotāji, mēs pārceļojam ja, no vienas uz nākošo. Ne nu jau secībā. <laughs> Diemžēl tas nav paredzēts. Ne nu jau kaut kā mēs ejam tā kā tajā, <laughs> tā kā samsāra čakrā. Ja, tā ir tēlā. Tā nav jau tā, ka mēs ejam no viena uz otru nākošo. Bet mēs svārstamies. Tā kā korķis jūrā, uz jūras, kas peld jūrā. Bez, bez izvēles, bez pas, paša spēka, vienkārši kā viņi viņu met, tā, tā viņš aiziet kad ir, mēs esam atkārtoti atzimuši ne tikai kā cilvēki, kaut tas ir pietiekoši reti, bet arī kā dievi. Dievi, suras un asuras, pusdievi. Un uh, vienalga tas vienmēr beidzās. Tie augstie sasniegumi – Vienmēr beidzās. Um, ja to arī eh, un, un zem, atkal pēc tam mēs atkal krītam zemās sfērās, kur mēs parasti atrodamies. Un nu, mēs izvēlkamies it kā, ne, tas nav pareizi, jo kamēr mēs tur esam, mēs nevaram paši neko darīt, lai tiktu ārā no tā. Bet, bet kad tā karma beidzās, tad mēs atkal e, iespējams atzimstam augstās sfērās kā cilvēki vai dievi. E, pavadam to laiku rad, rad, radīdami karmu, lai atkal kristu zemās sfērās. Un tā mēs e, visu laiku tad svārstamies no, no, no parasti zemās sfērās, kaut kādreiz augstās sfērās, bet vienalga tik augstu, ja, mēs sasniedzam. Tāpat, tāpat um, arī ir eh, šī dzīve kā, cilvēk, kā cilvēkam. Kaut vienalga, ko mēs sasniegsim, šī dzīvē tas beigsies. Ar nāvi tas vienalga. Ja ne pirms <laughs> nāves, ja, bet arī pie, pietilkoši varbūt piemēri paši, paši savā dzīvē, bet arī skatoties uz citiem cilvēkiem, kur cilvēks e, tāpat, ka vien, vienu dienu ir, vienu gadu ir prezidents, nāk, nākoš, nākamā gadā ir sēž cietumā, piemēram. Vai vien, vien, vienā gadā ir bagāts, nākošajā gadā nabaks vai pašnāvība. <laughs> Un, um, un tas būt vientuļam nozīmē būt uh, bez, bez palīga, bez palīgam. Tas, uh, mēs, mēs ienākam, katrā dzīvē mēs ienākam viens pats. Bet mamma nav tev, ar ar, ar, jā, bet mamma <laughs> nav. Ar mamma palīdz. Uh, nu, viņa tur nav kopā ar tevi. Viņa ir, nu jā. Ko? Ko? Kā? Viņa var samazināt tavas ciešanas? Dzimšanas ciešanas? Nu, nu cenšās, jā, bet, nu, bet vai vārds? Neviens nevar palīdzēt. Un miršana arī. Tev pašam jāmirst. Neviens, neviens nemirst ar tevi kopā. Ehm, tev, tev jāatstāja tā roka, gan, gan viņa, gan savu roka. Nē, tas var faktiski tikai traucēs. Nu tā, ja, ja grib mirt eh, apzinīgi, tas tikai traucē vispār. Bet galu galā, jā, bet tev jāiet pašam ir. Neviens neies līdzi. Neviens, un neviens, kad tu, kad tu ciet, ja? kamēr dzimšana, kad, kad dzimst, kamēr dzīvo, kad mirst, neviens kopā ar tevi necieš. Tu tikai var, viens pats vari ciest. Neviens, nevar, neviens neizjūt tavas ciešanas, un neviens neko nevar darīt par viņām, faktiski. Par to, ka tu cieti. Nu, tev var kaut kur apstākļus mēģināt, ja, mainīt, kaut kā palīdzēt, bet, bet īstenībā jau neviens nevar atņemt tavas ciešanas. Un tas, ko tas nozīmē par vientulību. Ja. Un tad trīs ciešanas eh, varētu jau cerēt, ka visi ļoti labi zin, kas tās ir. Ko? Ciešana, ciešana. Jā, nākamšais. Maiņu ciešanas. Un viss? Atverošas ciešanas, jā. Un visi droši vien zina, ko tas nozīmē, ko, ko ja, tie nozīmē. Ja, Eivals? <clears throat> nu? Ciešana, ciešana. Ciešana, ciešana, bet nu bija tā, nu, ko parasti apzināt, ka ciešana. Nu, jā. Viegli redzēt, sev dibenāt, nu, tā ir ciešana. Nu, jā. Tas ir, ka, ka būtne ap, ap, apzina, kad sāp, nu, ka sāp, jā, ka sāp, jā. Uh, tas tā kā ne tikai cilvēks, bet arī, nu, viss, viss, jebkura būtne. Ar dzīvnieki. Uh, un tad uh, maiņu ciešanas, vai maiņ, arī kāda mainīgās ciešanas. Nu, ka, ne, man tas ir to atzīmē to faktoru, ka jebkurš patīkams notikums reiz beigās. Mm. Ka viņš vairs noliekās. Mm, jā, bet kad viņš beidzās? Kad viņš tā Kristus nezina. Jā, tas ir tādā ļoti tādā aptuvenā līmenī tikai īsti, ko tas nozīmē, ir uh, Tas, e, to, ko mēs apzīmējam par laimi vai prieku, ir pārmaiņas iešanas. Tas, tas, kad, tas kad, es, kad mēs sakām, jā, kad mēs varētu, varētu teikt, ka es jūtos labi pašlaik. Tas ir pārmaiņu ciešanas. Tas nozīmē, e, ka galu galā tas, tas ir mēs tā apzīmējam, ko, ko mēs saucam par laimi samsārā, ir, kad mūsu ciešanu līmenis īslaicīgi krīt, ir samazinās. Un tas ir tikai, tad mēs tad ciešam mazāk nekā iepriekš. Ja? Un to mēs, to mēs apzīmējam par laimi. Un tas ir, ko, jā. Tā kā jūs varētu teikt, ka cieši, maiņu ciešanas ir to, ko samsārā mēs saucam par laimi. Vai, vai, vai prieku. Nu jā, labs, labs. Bet tā kā tas nozīmē, ka Jā. Tas, tas nav tikai tas, kad, uh, kad, kad, tā, kad tā laime ir pārējoša, bet tai pašā laikā ir faktiski. Uh, tas uh, ir, ir, viņi ir pārējoši, tāpēc, kad atkal paaugstinās tas uh, ciešana līmenis. kā saka relief, atbrīvoš, atbrīvošanās, ja? Ja? Tad, tad, kad mēs esam atbrīvoti, mēs jūtam atbrīvoti no, no, no, no kādas ciešanas, ja? kad tie apstākļi mainās, ja? kad mēs ciešam, apstākļi mainās, tā atbrīvošanās sajūta ir, kas, ko mēs saucam par laimi. Tas ir, bet tā, tāpēc jau tas ir, tā ir, tā ir dziļāk, tas ir dziļāk ciešana. Līmenis ir, ir grūti to saprast. Un tad daudz jāmeditē par to. kādu piemēru. Um, teiksim, ja, ja, ja tu esi slims, ja, ja, tev, ja tev ir, um, nu, nu jā, gripa, teiksim, tad tu, tad tu jūties slikti, ja, tu, tu cieti. Bet ja tev vēl zobs sāk sāpēt, tad tās ciešanas ir lielākas. Ja? man tā, man tā ir, es atceros, man tā ir gadījies. Un eh, tad vienalga tās ciešanas ir tik, tik lielas, ka tev eh, steidzīgi jāatbrīvojās no tām. Tad ir pie zobārsta, ja, zobārsts tev kaut ko izdara, ja, un tad tā sāp, tā, tā zoba sāp pazūd, un tu jūties tik laimīgs. Līdz tam, bet tas pāriet, ja, Bet tev atkal paliek tā pati grip, gripas ciešana. Paliek tās pašas gripas ciešanas. Ja? Bet tu jūties laimīgs, tāpēc, ka tev tās smagās ciešanas e, ir pazudušas. Un prāts jūtas laimīgs, atbrīvots. Ja? Tad laimīgs. Bet tās, bet tās gripas ciešanas jau tur ir visu laiku. Tu vienkārši neapzini. Bet ar laiku atkal sāksi apzināt, ka pāriet tas priekš, ja? ka tas zobs vairs nesā. Un tā tas ir. Un tad, jebko tu iedomājies, ja, situāciju. Nu, tad domā tā, ā, nu jā, tad man pāries gripa, tad es būšu laimīgs, ja? Un tad ar, pāries gripa atkal, tu jūties laimīgs, labi, bet tu sāk, tad man te kaut kas cits ir vai, ja? Tomēr piemēram, ar ķermeni viss nav tomēr kārtībā. Vajag tā un tā un tā un tā. Tas ir vienkārši bezgalīgi. Nu jā, un tad eh, trešais ciešana līmenis. Kā bija? Viss aptveroši. Jā, viss ap, aptveroši. Jā, ciešanas. Tas ir, ka, nu, kad uh, eh, tur Buda paskaidro, kad Tāpēc samsāra ir nosacīta eksistence. Tas ir, kad e, neziņo maldi un kārmu nosaka katru momentu. Tas nozīmē, ka mūsu ka mūs, e, ķermeņi ir vienmēr, mm, kas saka, piesārņoti. Viņi ir ne, e, kārmas, tas ir kārmas rezultāts ķermen, ķermenis nav tīrs. Un, um, un tāpat uh, prāts, prāts mums vienmēr piesārņots ar neziņu un maldiem un, un visām traucējošām emocijām. Tas arī, negat, uh, nu, tas arī kārmas rezultāts. Tā arī nav tīrs. Tīrs jau nu, tā, ka nu, tur ir putekļi vai tā. Uh, tīrs, nu, tīrs it kā pristine. Kā, kā tūkotu pristine? Nepie, nu tā, nepiesārņot. Nu, nu, kā. nu tā kā tīrs. Nu tā kā tīrs, jā. <laughs> Tieši tā. tīrs un skaidrs, jā. <laughs> okay. Tā kā cerēt, ka viss būs tīrs, skaidrs un patīkams samsārā, jeb, ka vispār jebkas būs, jebkādu reizi, vienkārši nav iespējams. Tā kā mēs, ko mēs darām visu laiku? Mēs skrienam pēc varavīgas. Mums ir vis, visādi, visādas jēdzieni, nu es, da, ja, bū, ja es dabūšu to, ja es būšu tāds, ja es būšu tur, tad es būšu laimīgs. Ja? Mēs iedomājamies kaut ko un tikai skrienam pēc tā. Un vienmēr vīlušies. Un laimīgāki mēs nekļūstam. Un tad, tad, kad mēs visu to saprotam. Ja? Pietiekoši saprotam, tad mēs vairs, tad labi, <laughs> es vairs to nedarīšu. Tad, kad tas būs absolūti apnicis, bet nu pirmais ir mums jāsaprot, ko mēs darām. Ka tas ir, ko mēs darām visu laiku, tas ir, ko mēs vienmēr esam kopš bez laika, bez sākuma – esam darījuši. Un ja mēs neko nemainām, tā tas arī turpinās. Ciest tās trīs veidu vai trīs līmeņu ciešanas. Kas tad? <laughs> es vairs neko nedaru, es vairs neko, ne, <laughs> neko nejūsmu. Jā, liels, bet, nu jā, tas ir liels solis priekš. Tas, ne, tas ir, e, zinām, mēru atteikšanās. Nu, tagad vienkārši jāturpina līdz tam, kad saprot, kas... Tagad pirmais saprast, kas, nu, ko nevajag darīt, un nu, nu, saprast, ko vajag darīt. Pirmais saprast, ka nav jēga tam visam, ko es līdz šim esmu darījis. Nekripatas īstenībā. Bet kamēr mēs ticam, kad ir, tā, tā, tā, tā, tā, tā samsāra turpināsies. Thank you. Nav jāatcerās tam, hmm, ka nāk tev šī dāmas centra vai kāda cita dāmas centra. Nu, es nezinu. Tam ir jāatcerās. Nu, es nezinu, vai ir? Nu, kā? Nu, kāda? Samsāri jau tāpat, tāpat. Kā, nav, nav jau. Te jau nav nekāda nirvāna. Šī telpa. <laughs> Nē, nu, jēga ir nākt. Tā ir laboratorija. Ja? Un pētīt, analizēt. Vai kā saka, tur, kur līčus, kā saka, griež, kā sauc. Kā? Anatomikums. Ja? Morg, angliski, ja? An, anat, anat, kā? Anatomikums, ja? Nu, tas ir tas. Ja? Kur tu nāc, bet tu pats, tu pats esi ķirurgs, ja? Tu pats esi zinātnieks. Bet, ja? Tu pats esi, tā kā lamieši, esi savs psihologs, ja? Un tu tā ir, tā ir darbnīca, tā ir laboratorija, tā ir, tā ir, um, um, jā. Gatavais produkts ir žultājumi neapmierinātība ar dzīvi. <laughs> Tas, tas, ko mēs gribam uzģenerēt. Tā kā, jā. Nē, tad, tad jāsāk praktizēt, šitās smaidu prakses, visiem un visur smaidīt. Vienalga, kas notiek, pēc ātrāk, vai arī tajā gadījumā vajadzēja smaidīt, vai tajā stumā nesmaidīt. Un smaidīt par ko? Nu, nu, protams, bija tā praksa, ka tagad sievītis tam mūžinē teikt, vienmēr smaida. Cik viņa tūkstoši reizi, jā, tūkstoši, tūkstoši reizi, jā, tūkstoši smaida. Jā, jā, bet... Nē, nu, sākumā būs kā sievītis, pēc tam būs dabiskais. Bet šeit, šeit bet, nu, bet jāņem vērā, ka mēs pašlaik, mēs neesam, šī, tas būs nākošā posmā, ja, plašāko redzeslo. Pašlaik mēs skatāmies uz sevi. Jā līdz, riepš, līdz riepšanās. Līdz riebumam. Līdz riebumam, riebumam jā. Līdz, jāpēta ar tā mikroskopa līdz, nu, bet tā ir. Še, ir teiksim, ceravā, ceravāda tradīcijā, ap, nu, ap, apzināšanās meditācijas, jā, kur, piemēram, tu, tu analizē ķermeni. Nav jau tikai ceravā, bet viņiem, nu, tas, tiksim, tas ir ļoti uzsvērts. Uh, taču Mahajānā arī. Uh, Uh, nu, Šanti Dēvis, teiksim, par Bodičāru Vatāra, tas ļoti smalki, teiksim, analizē, kas, no kā sastāv ķermenis. Un mums viss... Hmm? Mm. Nu jā. Um, <clears throat> jo tā Tai, tai gribai. E, atbrīvoties no samsāras, vai, vai tā augšanās pēc atbrīvošanās, pēc, pēc brīvības, ir jābūt ārkārtīgi spēcīgai. Jo mēs esam tik pieraduši, kad, eh, ka saka, būt pievilkti samsāras ilūzijām. Tas salīdzinājums eh, prāta cietums, ja? Jā. Mm, bet šeit, kā saku, ir svarīgi vēl, ka, ka mēs vēl skat, ka mēs runājam par samsāru. Es laikam to teicu pagājušajā um, ir ļoti svarīgi medīt par manu samsāru. Ne nu, jau par samsāru it kā vispārēju. Manu samsāru. Kā saka, līdz, jo galu galā tas secinājums ir, ka nu, es, es, es esmu samsāra. Es esmu kā putra. Tas ciešana okeāns. Ja mēs aizveram acis, austiepties, Samsvēt, neko, absolūti neko nemaina. Samsāra ir prāta stāvoklis. Tas nu, ir... Nu, ieslodzīgs. Nu, Ko? Ieslodzīgs. Prāts ir ieslodzīgs. Jā, bet tas jau nav... E, Samsāru neuztveram maņa. Samsāra nav kaut kas, kur mēs atrodamies. Samsārs ir mūsu stāvoklis. Būti, būšanas, kas saka, stāvoklis. Hmm? Prāta, nu, mm, nu jā. Arī var būt tam ir lāns. Kas? Tieši cilvēki ir pie šī dēļ ģermanības ko es sataucu kā savu ķermeni, var pienākt tā nevēlā. Var? Jā. Ā, un tad te, višķiņ vairāk. <laughs> Jā. Um, bet mēs var, tas varbūt paliks, cerams, e, vēl skaidrāk tagad, kad mēs turpinām. E, te pārdomāšana par specifiskām samsāras ciešanām, tad te atkal uh, domā par samsāras sešām sfērām, LM, pretu sfēru. Uh, dzīvnieku sfēru, cilvēku sfēru un arī nu, dievu un pusdievu sfērām. Jo citādi redz, um, da, daudzās reliģijās tā pasaulē tas mērķis ir sasniegt paradīzes vai, vai debes, nu dievu, dievu, kaut kādu dievu stāvokli. Svarīgi tad budismā arī tad saprast, kad kaut vai tur, <laughs> tur varbūt ir ļoti patīkami, ļoti patīkami uz, uz ļoti ilgu laiku. Bet tas nav. Bet tomēr e, e, e trešais e, ciešana līmenis pastāv. Neapmierinātība. Kaut vai nav rupjās ciešanas. Um, uh -huh. Tad nākošais ir, kā mēs um, tiekam iesaistīti samsārā. Uh, te tad ir svarīgi uh, saprast uh, par, uh, vai atpazīt maldus, maldīgos priekšstatus. Tad vispārējās maldu īpašības un specifisku maldu īpašības. Vispārējās maldu īpašības Bet tie maldi rodās neziņas dēļ. Tad tādēļ, ka mēs um, neziņas dēļ neustveram realitāti vai nevienu fenomenu realitātu vai būtību pareizi. Tā kā uh, maldi nav pamatot realitā, realitātē. Tā kā tas, teiksim, ka mēs paliekam dusmīgi vai mēs pieķeramies pie tā, tas ir svarīgi saprast, ka mēs, tas ir tādēļ, ka mūsu maldu dēļ. Ne, kad ir paties ienaidnieks, kas mums dara patiesu ļaunu, vai kad e, ir paties objekts, kurš ir skaists, Bet tie ir mūsu pašu ā, radītie tēli, mūsu maldu dēļ. Tad, nu jā, tas tāda tā vispārēji mm, un tad spe, specifiskie maldi um, tā pieķeršanās, tas ir, kad e, <clears throat> neziņas dēļ, ne tikai, kad e, objekts e, mums parādās kā patiesi eksistējošs, ne tikai tas, bet mēs pārspīlējam viņu, to objektu, un pārklājām ar um, <clears throat> vēl ar um, skaistumu. It kā. Un tad rodās pieķeršanās. Tas, kad mēs saskaramies ar objektu, rodās karmas dēļ, pozitīvās karmas dēļ, rodās patika, Un tad mums liekas, e, ka tas objekts pats par sevi ir patīkams vai skaists. Un tad nā, rodās no tā pieķeršanās. Tu gribi turpināt e, to, nu, tu gribi e, turpināt piedzīvot to patīkamu sajūtu, un tad tu gribi kaut kā dabūt to objektu savā īpašu, īpašumā. Nu, vismaz tā, ka viņš, ka viņš paliek tev priekšā, it kā. Vai ka, ka viņš turpina, tur, ka tas objekts, turpinājās, ka tas objekts ir tavu, tavu maņu objekts. Ka tas priekšmets turpinājās kā tavu maņu objekts. Tā vai tā. Ja. Tā kā redz, teiksim, skaistu bildi, Ja? Tad tu gribi turpināt, tev vēlēšanās turpināt skatīties uz viņu, lai pagarinātu to patīkamu sajūtu. Ja, jeb tu gribi dabūt viņu, e, nopirkt viņu, vai dabūt līdzīgu, vai nozakt to pašu, vai nofotografēt, vai kaut kā dabūt, dabūt viņu kā savā īpašumā. Lai, lai, lai turpinātos tas kontakts ar to objektu. Pieķeršanās vienalga būs malda rezultātā, bet tā ir derīga pieķeršanās, jo Budas tēls rada spēcīgus pozitīvus pozitīvas pēdas apziņā. Jo tad tu kaut kā tu, tu iep, iepazīsties ar apgaismotu uh, būdni. Jā. Bet tā pieķeršanās ir tas pats. Tas ir maldu, maldu rezultātā. Nu, ārējā būdne, būdnes nepieķeršies pie <laughs> būdas tēla. Atbrīvota būdne nepieķeršies pie Budas tēva. Nu, Piekrīt tev, man obligāti, teiksim, tā figūra, vai tā, nu, vai ne, jābūt obligāti jābūt tūmā, jā, jānesā, vai jābūt mājās, jā? Ko teici, nav? Nav jānesā klāt, nav obligāti jābūt Budas tēva mājās, jā? Nē, tas palīdz, jo uh, tas ir spēcīgs objekts. Nu, Mēs piekrītam tādā ļoti lielā līdzvarā, nu? Jā. Tas tā prieka. Jā. Nu, jā. Nu jā, bet tu jau vari, priecē, bet vari priecāties bez piešķiršanās. Kad nu, tu brī, brīvs, tā kā tu teici. Prāts ir brīvs. Un ja viņš ir brīvs, viņš būs priecīgs vienalga. Ko? Nu jā, bet tad nav piešķiršanās. Brīvi to tā, pēc kādā nu tā. Jā. Jā. Patērēt, ja, ja dažreiz negribas, un es gribētu patērēt, tad būtu brīvīt vai pirmūriņš, vai būtu nākotnē. Vienalga, tiksies tev uzdāvināt. Mm, nē, nevajag. Nē. Palmāna priekanāta, kaltāna priekanāta. Nav labi atdot vai dāvināt kaut ko, pie kā ir pieķēries. Ā, kā pieķēries, ne? Nu? Mm. Nu. Jo tas tāds pozitīvi, nu, ja, ja to nožēlo, mm pēc tam tad, tad tas. Ja nenožēlos, tas, tas ir nu, spēcīgs cilvēks. Jā, bet tad, tad nebūs pie, tas nozīmē. Ja nenožēlo, tas nozīmē, ka nebija, nebija pieķeršanās. Tad varbūt, ka tā pieķeršanās jau ir pārvarēta vai pārgājusi. Nu, tas, ko nozīmē pieķēries, tu esi pielipis pie kaut kā. Un, kad tev jāatdalās, ja tev, tad tas sāp. Ja? Tas ir sāpīgi. Nu, tā domā, ka tas ir konkrēti tieši ar to budušakiem un tēlu. Nē, nu varbūt. Citu, bet tieši šito. Nē, nu varbūt tā. Nē, nu tā pieķeršanās, pieķeršanās ir negatīva, bet tas, ka tas ir pieķeršanās pie, pie budas tēla, tas ir kaut kas pozitīvs. Nu, tas ir, tur ir labums no tā. Nu, domāšu. Jā? Mhm. Tā kā tā ir derīga pieķeršanās. Jo tas, tas, tas dod, tas ir tā, tā, tā pieķeršanās var būt durvis uz atbrīvošanos. Tas ir tā kā tā uznārāta brīvdiena, kā piemēram. Mm? Tā kā brīvdiena. Atbrīvošana, tā kaut kur bišķi līdzīgi, ne? Tā ir brīnišķīga brīvdiena. Nu, vislabākā brīvdiena, jā. Jā, īstā brīvdiena. Kad esi īsti brīvs, jā. Ja. Apgādājot to rātēju. Bez termiņa. Uh, nu jā, dusmas. Bet mums nav, es domāju, ko tā. Dusmas ir, kad, eh, kad, uh, kad ja, ja es, es saskarās ar uh, nevēlamo. Un, kur tu, kur tu, kur tu ne, ne, nevari viegli tikt vaļā no tā, tad tu paliec dusmīgs. Uh, lepnums, tad tu jūties uh, augstāks vai svarīgāks nekā par citiem. Uh, neziņa, tas ir visu, visu citu maldu pamats. Šaubas. Te ir runa par negatīvu. No šaubas var būt gan pozitīvas, gan negatīvas, bet te ir šaubas par to, ka Eh, šaubās par eh, no nu, dārmas prakses šķēršļu, kad šaubās par, ehm, eh, par to, ka samsāra, samsārai ciešanu dabu, par kārmu, par atzimšanu, par, par to, ka ir iespējams atbrīvoties no samsāras un ka sasniegt apgaismību un tā tālāk. Tāda veida šaubas. Šaubas par dārmu. Tātad tā ir negatīva. Ne, ne. Jā, tas ir nu, tieši šķēršļi. Ah, tieši. Nē, bet kad ir šaubas, tad pa, šaubas pa, pašas pa sevi var e, nav sliktas, jā, tu, tas tev liek pētīt dziļāk. Mm. Bet vienkārši atstāt kā šaubas, neko nedarīt, tad, tad, tad ir šķēršļi. Nu, tā, tā Lamrim vadlīnijās te ir divi atsevišķi punkti, bet tā, pa Bonku Rimpačēs tekstā te, tur ir tikai viens. Tā kā es faktiski, kā, tāpēc, ka man nav komentārs, es nevaru, es, ne, es faktiski nesaprotu, tad es, kāpēc ir divi atsevišķi. Man liekas, ka tas runā par vienu un to pašu, bet, ne. Nu, tā kā, uzskats, ka uh, eh, it kā otrs ir paskaidrojums par, nu, septītais punkts ir paskaidrojums, paskaidrojums par sesto punktu. Uzskats, ka ātri bojīgs ir pat. Skaidri? Jā. Klā. Jā, nē. Jā? Lūdzu, lūdzu paskaidrot tiem, tiem, tiem stulbiem cilvēkiem, kas nesaprot. Nu, drīz būs iekšā zemē, iekšā sauli. Ķerēt. <laughs> ok. Atri boja, bojo, bojīgs. Atri bojīgs. Bo, a? A, bojojošs. Bet atri bojojošs. Bo, jo, atri, bo, jo, jo, jošs. Jošs. Bo, atri bojojošs jājošs. Jājošs, tas, kas jāj. Nu, nu. nu jā, ātri bojāšs ir, ir e, e, faktiski arī te runa par uh, skandām, piecām skandām. Uh, e, par ķermeni, ja, tas uh, pūstošais, kas saka, sūda maisiņš apmēram un prāts, kurš, kā mēs redzam, vispār ir tik nestabils, ka viņu nevar savaldīt pat uz vienu sekundi. Un <clears throat> tas ir faktiski tas, kad <clears throat> ka mēs tas uzskats, ka tas piecas skandas ir es. Tas šis ķermenis un prāts kaut kādā veidā ir es. Liels melks, vai ne? Mēs šodien, ko teiksim, teiksim, Markus ir view that all the self as the perishable. Un, uh... Man liekas, ne, es, jā, es neesmu pārliecināts, ka tas ir pareizs tulkojums. Vai? Un, ka tev vajadzētu būt otrādi, kad hold the perishable as the self. Jā, jā es, gadījumā, es domāju, kā, kā, kā tas var būt, jo tas ir kā pareizs uzskats principā, bet kāpēc tad viņš iegūt šiem valdiem, vai ne? Jā, jā. Man liekas, tad, tad, tad eh, mm -hmm. tāpēc es jau grozīju latviešu, latviešu, kad es mēģināju. Jā, man liekas, ka tur ir kļūda angļu valodā. Tā, tā tūkuma. Tas ir absolūti daudz, tā drošība. Mm. Um, nē, te jau ir. Eh, nu jā, paskaidrojums, ka nu, nav laika tagad uh, varbūt apskatīt. Nu, pabe, pabeigsim. Um, ekstrēmi uzskati. Um, tas būtu, te, piemēram, nu, te, tekst, tekst, tos piemin Indijā, teiksim, kur ir visādas uh, sekti un tā tālāk, teiksim, kur viens, viens uh, e, abrīnošs ir, es <laughs> nezinu, vēl, vēl pastāv, <laughs> kad at, at, metode, kā atbrīvoties no samsāras, bija lekt uz uh, trīs, kas saka, spiču, spiču, um, nu, dakš, nu, tā, dakšas Un ja tā iet ar spic, spices saucās vai kā? Kas viņi ir? Zari? Trīs zaru dakšus, liela, nu, dakšus, nu tā kā, gra, nu tā kā sienu, lielāku vēl. Un ja tās, tie, tie zari, jā, izdurās caur, kad uzliec visu, caur vidē, caur galvu un sānu, caur pleciem, e, tā ir zīme, kad tad tu esi sasniedz nirvānu, atbrīvošanos. Thank you. Um, neizdevās. Nu, jā, jāgaida nāk, nākošā mūža atkal. Tu vēl neesi attīrījis savu kārbu pietiekoši. Jā? Tas tik... nu jā. Bet pat tekstos ir pieminēts tas. Tāds gājiens. Um, bet teiksim arī, kad grēkus var atmazgāt upē, vai e, nu, ūdeni, ar ūdeni. Tu esi ceļā uz nirvānu, bet ja tu <laughs> ieliec liesmās, tad tas nozīmē, ka vēl, jā, jā, tev vēl karma, karma vēl ir bojāta. <laughs> Uh, eh, jā. <laughs> Bet jā, ir vēl tie, tie kuri, teiksim, paš, pašnāvību taisa, vai ne, kad, uh, nu, kad sasniegs, sasniegs debesis vai nirvāna tādā veidā. Un, jā. Nu, jā. Uzskats, ka nepareizā ētika ir augstākā. Mm. <clears throat> Um, um, Nu, piemērs būtu eh, mm, augstākā vai labākā vai parei, pareizā. E, piemēram, būtu teiksim, tā kā Nepālā, kur e, upuro tik daudz dzīvniekus e, šausmīgām dievībām piedāvā, e, lai, lai būtu laime, nogalina dzīvnieku domādams, ka, ka tas ir laimes cēlons. Um, badoša, nu, ka badošanās ir atbrīvoš, atbrīvojoša. Uh, un tā tālāk. Ka, uh, stāvot uz vienas kājas, piemēram, gadiem nezinu, dienām, mēnešiem, nedēļām, gadiem. Vai sēdēt uz staba gala, ja? Arī ir veids, kā sasniegt nirvānu vai paradīzu. Nu jā. Mm, nepareizie uzskati, nu tā atkal, kad, e, e, kad, kad, ne, kad kārmas likums nepastāv, vai tas tikai uh, strādā budistiem un hinduistiem. <laughs> labāk, labāk nemaz neticēt vai ne, nedomāt par kārmu. Tāda, tas tikai radīs, radīs vēl šķēršus dzīvē. Um, kad um, nu, jā, piemēram, kad var at, at, atbrīvoties no samsāra problēmām, veicot pašnāvību. Um, kad, nu, jā, ka nav, uh, nepas, ne, nebija iepriekšējās mūžas un nebūs nākošās. Um, nu, un tā. Tā, cik ir, tad varbūt... Mm, kā malda tiek radīti. Ā, ne, pabeigsim varbūt. Ja? Tā ātri. Un tad nākošreiz varēs tos 12 atkarīgās ašanas posmus paskatīt. Mm, maldu cēloņi pamats. E, pamats ir neziņa, faktiski. Um, nepareizi nepareiza realitātes uztvere, varētu teikt. Uh -huh. Uh, objekts, uh, tad, <clears throat> kad uh, rodās pieķeršanās, kad ir kāds objekts, pie kā pieķeršanās. Kad rodās dusmas, ir kāds objekts, parasti e, būtne, kas ir dusmu objekts e, un tā tālāk. Lepnums arī, tas ir, kad es esmu labāks, salīdzinot ar, ar, ar, ar citu vai citiem e, un tā tālāk. Tā kā vienmēr ir kaut kāds objekts, kas kuru ar ko pieskaroties tā traucējošā emocija vai māls rodās. Tā kā, piemēram, ja cilvēks, kurš nepatīk, ja, tad, tad ir tāds nu, dusmas naids pret viņu, un katru reizi, kad viņi ierauga, tad atkal rodās tā traucējošā emocija. Vai kāds objekts, teiksim, nu, ja ir skaista automašīna, kā Ferrari, Ja? Katru reizi, kad iesēdies tajā Ferrari, tad, tu, tad tev rodās uh, pieķeršanās. Vai, uh, ja? vai cilvēks, ar ko iemīl, iemīlojies, ja? tā katru reizi, katru reizi, kad ierauga, tad ir tādas foršas emocijas, vai ne? <laughs> nu jā. Pieķ, pieķeršanās, spēcīgā pieķeršanās, kur apzīmē kā mīlestību. Ja? Un, un tā, tas ir arī tā objekta dēļ. Sabiedrība. Mm. Sabiedrība sabiedrībai ir tendence uh, apstiprināt un pastiprināt mūsu, mūsu maldus. Un tāpēc, kad visiem ir tie paši maldi. Un, teiksim, uh, nu jā, un tas sabiedrība uh, rada tādus it kā, nu, spiedienus. Nu, tev jā, jā, jā, jāuzvedās tā un tā, tev, tev jādara tas un tas E, tas un tas ir vērtīgs, tas nav vērtīgs, tas ir. Um, um, jā. Tā kā faktiski ir tāda, ir tāda tendence, ka sabiedrība nosaka, ko tu dari ar savu dzīvi, savu laiku. Vai ne? Tā kā ļoti jāapzin to. Nevar slinkot. Sabiedrība neslinko. Slinko. Mm. Kā nu kurš? Nē, es domāju, es domāju, es domāju, ka, ja ir iespēja, tad slinko gan. Māsas ar skolu, tas tās, tas tās, tas bērns. Ā, jā, bet ja, bet ja tev, jā, tā, kāpēc? Nē. Tāpēc, ka tev vajag to un to un to un to, bet jau tas viss ir, jo? Tad, nu, tad, tad tu vari slinkot. Bet dažreiz tā, šis nav vairāk nokot nevis stereotipiem, kas to rāda sabiedrība, tiksim tā konvencijām, kas ir labs, kas ir slikts. Nu, jā. Tiksim, mode, klasiskākais. Jā. Visi tagad staigā, teiksim. Nē, mode un un ka tas ir, nu, ka tas ir tev vajadzīgi, kas ir vēr, vērtīgs, jā. Jā. Un eh, to jā, reklāma to ļoti apstiprina visu laiku, ka tev vajag to un to un to. Jā, bet, nu jā, nu kad, kad, mm, jā, nu tu nevari dzīvot bā, bā, bā, bāļķu būdiņā kaut kur. Tas nav pietiekoši labi. Tas nav, tas nav normāli. Ja? Cilvēks nav normāls, redzi? Jā. Tas nav normāli. Tas nav normāli. Nē, bet ja faktiski darīt. Jā, darīt to, kas ir jādara, lai, lai nodrošinātu labas atzimšanas, lai sasniegtu atbrīvošanos. Tas nav normāli, tev jābūt, jā, ļoti nenormāli. Absolūti nenormāli, faktiski. Jā. Ja norma īstenībā ir kaut kas apsarāms, arī visi, teiksim, te mierīgi, kā nu, visi to darījuši. Jā, jā. jā. Uh mhm. -huh. Tā kā ir tas spiediens no sabiedrības. Um, un, un maldi ir tas, kad, eh, kad, kad tev kāds dara pāri, tad tev jāatriebjas ir, ja? kad, tev ir, kad tas ir prātīgi, kad tu es, es, eh, pieķēries pie visu kaut kā, Aha, un tā tālāk. Hmm. Tā, pārunas vai tas ir, nu, conversation, Nu jā, nu, pļāpāšana arī varētu teikt. Uh, tas ir, <clears throat> bet ja parasti, kad cilvēkiem runājās, pļāpā vai runājās, tās tēmas ir um, visas saistītas ar, ar, ar maldiem. Nu, tas būtu par ēdieniem, par seksu, par sportu, par uh, izklaides veidām, uh, par ceļošanu Nu, īpaši, kā, kā, kā īpašumus dabū, ko? Jā, vairāk. Jā. Ko? Nu, nav. bet, bet tas viss, bet, nē, tas vienkārši tad, brī, nu, tā, saka, mm, mācībās brīdina, kad sabiedrību vajag visu pašam izvērtēt. Jā? Vai tas ir faktiski, tas, kas ir normāls, ir faktiski derīgs un vajadzīgs, vai ne? Bet tad ir vai... Nezināju. Nē, bet ja tur, nē, to tev jāmeditē, nevis jārunā. <laughs> Atkarībā ar ko, ar ko runā. Bet, bet ja tur, un, un kad pārunā, tad ļoti jāuzmanās ar ko un cik daudz runā. Jo, jo mūsu, Mēs esam nu, tik vāji, vai ne? Bet tiešām. Es domāju, ka tikai dienu nopietni grūti. Nu, es tāds, nē, nu, man tas bija faktiski, man tā, kas man tā, šī tirgu, man agrā, viņa vairs nav, bet gaļuma pārdevēja. Viņa ļoti gribēja runāt. Man bija grūti tik prom. Bet, nu, tāpat pa dzīvi, vispār, nu. Ne jau pa, pa gaļu. Um, tā kā ir faktiski jāvērtē, vai, vai tas, ko es runāju ar kādu cilvēku, vai tas ir tā, viņam derīgs un vai tas ir man derīgs, vai nē. Un ja nē, tad labāk patraukt. Ja ne, ne, nav, ja, nav nevienam no otram nekāds labums no tā. Uh, iepazīšanās, vai tas ir, nu, mm, kas ir familiarity, pieraš, pieredums arī varētu teikt, mm. varbūt. Kāds sakars, kas? Pazīšana, drīzāk. Nu, pazīšana, kad mēs esam tik iepazi, iepazinušie tos maldus, ja? Tie mums, nu, tie tu mums. Un, mēs, un tā mums ir tā tendē, mēs esam pieraduši, ja? Tas ir pieķeršanās ir tik automātisks. Ja? Dusmas ir tik automātisks. Lecums, viss, ja? greisirdība. Jo mēs esam tik pieraduši pie tā. Mm, Familiarity. Tas nav pieradums īstenībā familiāri, tas tiešām ir padzīšana. Tu kā tu zini, tas ir kaut kas tev ļoti labi zināms. Oh. Um, pārmērot uzmanības pievēršanu. Um, <clears throat> tas ir pie, pie objektiem. mēs teiksim, mēs, mēs esam pieķērušies pie kaut kā. Un mēs atkārtot turpinam domāt par to. Vai par, par dus, mēs esam dusmīgi. Kā. Vai kaut kas notika šodien vai ne, kas izraisīja traucējušas emocijas. Un mēs stāstam visiem par to. Un, un, un, un, um, un, un, un um, attaisnojam sev un, un citiem. vai, vai kaut ko ierauga, vai ne, veikalā skaistu kleitu vai, vai kaut ko. Un tu vienkārši nevajag, nu, tu vienkārši atkād, nāk prātā visu laiku un domā, kā es varu naudu dabūt, kā es varu, kā es varu nopirkšu. Kad es dabūšu laiku atgriezties nopirkt. Nu, kaut ko vienkārši neliekās mierā. Nu, tas, um, jā, es domāju, tagad gan jābeidz. Tā.